Majorai accordoi ne sonas gaie por ciui. Musico vecas sentoin. Ciui tiui sentoi estas, tio differenzas lau actuala studajo de culturo al culturo. Majorai accordoi cae melodioi sonas por occidentai logiantaroi gaie, en forai partoi de Papuo Nov Gvineo aliflanque oni pritio ne tute interconsentas. Ciula emozioi ciuin la musico vecas estas ciam egalae, cae tio sen depende de tio ciu audas ilin. Pritiui demandoi esploris sciencistoi de la Universitatoi de Constanzo cae de Occidenta Sidneio. Ciel melodioi vecas certain sentoin en homoi, Cio laula esploristoi estas ancora o ne tute clara. Estas tamen diversai eblezoi. Eblas che existas certai accordoi cae harmonioi, Cioi estas universale perceptatai, Ciel gaiai au malgaiai. Ni ne povas tute nei tion. Aliflanche existas esploroi, Cioi attribuas alla culturo, cae all'aspertaro de la homoi pli grandan signifon. Iscias en la campo de la psicologio che la familiarezzo cun affero ludas grandan rolon cetio cie gaiai au malgaiai ili igas nin. Ce musico tio estas versaine ne alia. Al tio ancau appartenas che certai melodioi estas con ligitai con certai eventoi, exemple, ce ge e festoi. Personoi, iam de sia infanaggio estas ties spertigitai cun ligi la nupto festan marsion, cae similan musicon, cun caiai emozioi. La teamo volis exameni, kiel cutimo vere efficas pri la musica gusto de la homoi. La esploristoi vercis sin sequoin de accordoi, cae de harmonioi, cae audigis ilin al homoi en forai villagioi en Papuo Nov Gvineo. Helpe de du exemploi, ili devis decidi, ciu exemplo numero unu, en la son exemplo Ing Guk, au numero du, Joi, sonis pli gaie. Postio ili ripetis la experimenton en la urbego Sidneio. La resulto de la prilumigo estis publicigita en faca giornalo. En tutte cent septec personoi el Papua Nov Gvineo partoprenis en la studo. Ili ciui estis alcutimigintai prisimila tradizia musico tiel familiarae ili ali estis cun occidentae melodioi, tio differenzis depende de la comunumo el ciu ili devenis. Depende de la credo de la homoi, cae la pregeio, cion ili frequentas, celcae el ili habis spertoin pri occidenta musico en formo de pregeiai himnoi. Aliai testantoi ali habis appenau contacton cun occidentae melodioi. Oni tial ne povas diri, ciu por tivi personoi majorai au minorai accordoi sonas pli gaie, cae ciuin son altezoen ili preferas. Estas mal clara, sed laula esploristoi interessa resulto. Tio montras al ni che la familia rezzo cun certai harmonioe tutte clare ludas rolon cetio, ciuin emozioin ili vecas en ni. Por ancorau esplori, pri precise, ciuin emozioin musico vecas, ca cio en tutte contextas cun tio, oni esperos pri pluai studoi en tiu campo. Gravas en tio en ligi diversain culturoin, cae lo giantara in gruppoin nur tiel eblos ricevi datumoin pri muziko, kiu diferencas de occidentai harmonioi.